klausī, klausī, kāds klauvē. Labrīt visiem mūsu svētu dievkalpojumā. Kristus piedzimšanas svētki šodien mums Dieva mājas draudzē. Un es gribētu padalīties ar Dievu vārdu, ko Lūkas dalījies savā evaņģēlijā sakarā ar šo notikumu. No otrās nodaļas un sāksim ar sesto pantu. Un tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt, un viņai piedzima pirmdzimtais dēls – un nu, viņa tev ieti nautiņos un lika silē, jo tiem citur nebija telpas tai mājvietā. Un gan bija ap to pašu vietu laukā, tie nomodā būdami sargāja nakti savus lopus. Un tā kunga eņģels pie tiem piestājās, un tā, kogas požums, tā kungas požums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģels, eņģels uz tiem sacīja, nebīsties, jo redz, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus tas kungs. Manī šajās dienās radās tāds pārdoms, ne jau šī piedzimšanas faktā ir tas prieks, bet par to, kas mūs tālāk sagaidīs – tiešām, cik liels darbs ir piepildīts, kāds, kāds Dievs darbs ir piepildījis, Dievs ir piepildījis plānu, jau pašā sākumā laižot uz zemes savu dēlu un zinādams, kādu galu tas viss ņēmis Dievs. Un, un tiešām brīnišķīgi ir tas fakts, ka mēs varam svinēt šos svētus, kad pats Dieva dēls ir ietinies miesā un nācis pie mums, lai par mūsu grēkiem iet, lai mūs sūtītu svēto garu, kas mums palīdzētu. Tas ietver sevi ļoti daudz. Un tiešām tas darbs ir ļoti liels, ko Dievs pie mums ir darījis. Tāpēc šodien priecāsimies, pateiksimies, slavēsim, jo tas viss ir mums par labu. Tāpēc pirms slavēsim es lūkšu un tad priecāsimies tālāk. Dievs tev pasakos par šo milzīgo dāvana, ko tu mums esi devis, Dievs, tas ir milzīgs un neaptverams. Dievs, ka tu savu dēlu, Jēzus Kristus, sūtīji šeit uz zemes, kas mums rādīt, mācīt, pamācīt, Dievs, tik daudz lietas, Dievs, un aiz viņu ir palikuši evaņģēlī vēstules, Dievs, un svētais gars ir tas, kas mums uzrunā un palīdz, Dievs, tāpēc milzīgs Tev paldies, slavu Tev par visu, ko Tu esi mūsu labā darījis, kā Tu mūsu ikdienas piepildījis, Dievs, kā Tu mums esi palīdzējis grūtībās, Dievs dziedinājis no slimībām, Devs padoms, Dievs, un tiešām vedz caur grūtībām, turējis šo šaurā ceļu, Dievs, un tiešām es Tev lūdzu arī par šo dievkalpojumu, lai viņš ir prieku pilns, lai viņā līksmo prieks, līksmība, smaids un labestība, Dievs, kā Tu to vēlies, Dievs, jo mēs šodien svinam un pateicamies Tev par tavu dēlu Jēzus Kristus nākšanu pasaulē. To mēs tev pasakamies Jēzus Kristus vārdā. Amen. Nāc, nāc, viņu pielūk, lai šī nakts mums māca piedot, lai gaismā spīd. Nāc, nāc, viņu pielūk, lai šī nakts mums māca piedot, lai gaismā spīd. apskaidro, lai mani ienātu miers, kad es spēšu tumsu izgaismo, lai redzams topīs. Kad es spēšu skumjos ielīksmot, viņos ielītu prieks, kad es spēšu vāju stiprināt un spēku tiem dot, kad es spēšu tumsu izgaismo, kad es spēšu skumjos ieliksmu. vienēšu es, gaismu svinēšu es, gaismu svinēšu es, gaismu svinēšu es. Kad mēs spēsim skumjos ielīgs mot, lai viņos ielītu prieks, kad mēs spēsim vājos stiprināt un spēku tiem dot, kad mēs spēsim tumsu izgaismot, kad mēs spēsim skumjos ieliksmot, gaismu svinēsim mēs gaismu svinēsim mēs, gaismu svinēsim mēs, gaismu svinēsim mēs, gaismu svinēsim mēs, gaismu svinēsim mēs, gaismu svinēsim mēs, gaismu svinēsim mēs. Sveiciens visiem, ko vēl nesatikām šorīt. Prieks jūs redzēt. Un prieks arī šorīt, šorīt šeit būt jūsu priekšā. Un es šorīt gribu sākt ar vienu apsveikumu, ko mēs nu pat no rīta saņēmām. Un es to nolasīšu mums visiem. Un šeit stāv rakstīts šādi. Šī ir tā mīlestība, nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš mūs mīlējis un sūtīs savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. 1. Jāņa 4, 10 līdz 11. Svētīt uz Kristus dzimšanas svētkus, lai Dieva žēlstības un mīlestības pilns jums 2015. gads. Kuldīgas vasaras svētku drauze. Ja? Tātad saņemiet sveicienus no no nu, mūsu brāļiem, māsām šeit pat, vasaras sāk draudzē, kuldīgām. Pirms mēs uh, sāksim ar vārdu, aizlūksim par to. Labi. Debes tēvs, uh, kungs, paldies Tev, kungs, arī par šo rītu. Paldies eh, arī, ka šodien mums ir tā iespēja atvērt Tavu vārdu eh, un būt Tavā klātbūtnē. Un mēs arī lūdzam no sirds, ka Tu esi tas, kas eh, uz mums katru runā un lai, kungs, mēs saņemam to, ko Tu šodien esi mums sagatavojis. Dievs, paldies Tev, kungs, par to prieku, kungs, ko Tu arī gādā Tēvs mums arī šajos svētkos, kungs. Ne tikai, kungs, ka mēs pieminam to, kas ir noticis, ar Tavu dēlu Jēzus ienākšanu, bet, kungs, ka mēs to apliecinām, kungs. Jo tiešām viss ir piepildīts tajā. Debes tēvs, lai Tavs vārds tiek pagodināts šodien, kungs, un arī turpmāk. Jēzus vārdā to Tev lūdzam. Āmen. Vēl tikai nedaudz dienas. Nedaudz dienas, nav vairs daudz dienas. Un būs Kristus dzimšanas svētki. Un mēs visi tos jau esam sākuši skaisti svinēt – noteikti ar vakardienu es noteikti tos esmu jau sācis skaisti svinēt, un eh, tie turpināsies vēl. Un tie arī ir um, skaisti svētki. Tie ir skaisti svētki, gaiši svētki, un tas ir skaists stāsts, šis Ziemassvētku stāsts. Un patiesībā man arī lielāko daļu, mm, kad šie svētki tuvojas, man tie asociējas arī ar šo stāstu, ar to, kas notiek tajā. Un es vēlos arī ar jums kopā nedaudz vizualizēt to, jo man tas vienmēr licies ir skaisti. Vienkārši skaisti, tas ir patīkami, man tas vienmēr licies tuvu. Un mans stāsts sākās ar eņģeļiem, ar, šiem, ar, ar eņģeli, kurš nāk pie Caharijas, viņš parādās viņam viņa kalpošanas laikā, un viņš saka, tavs lūkšanas ir uzklausā, uz, uzklausīts, un tava sieva dzemdēs dēlu. Jā, šeit ir runa par Jānu Kristītāju. Un eh, tālāk šis pats eņģels dodās pie Marijas, un arī tur ir pārsteigums eņģels. Un arī šeit eņģels paziņo, arī tu kļūsi grūti, grūta un dzemdēsi dēlu. Un sauks viņu vārdu Jēzus, ja? Immanuels, Dievs ar mums. Un Jāzeps sapnī saņem to pašu norādījumu, neatstā savu sadarināto, bet uh, palikt ar viņu, palikt uzticamam, jo tas, kas tavā sadarinātajā Marijā ir iedzims, ir no svētā gara. Un, un uh, mēs lasam arī šo satraukumu, kad apkārt cilvēki un arī viņi šais, šīs ģimenes, viņi ir satraukšies, kas būs ar šiem bērniem? Kas notiks? Eņģels taču ir nācis, tā nav ikdiena. Eņģels ir nācis, viņš ir pasludinājis, kas nu būs? Un droši vien tas pamato, nu, satraukums ir pamatots. Es noteikti arī būtu satraucies, ja kāds eņģelis pie manis atnāk. Noteikti. Es vēlos, ka mēs kopā šo stāstu paturpinot nolasīt no Lūkas evaņģēlī, no otrās nodaļas, no 1 līdz 14 pantam, kur šis stāsts turpinās. Un Lūkas evaņģēlīs 2, 1 līdz 14. Ja? Kam ir, mēs atveram. Lūkas evaņģēlijas otrā nodaļa, no 1. līdz 14. pantam, kur stāv rakstīts šādi. Tanī laikā nāca no ķeizara augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Un šī pirmā uzrakstīšana notika tajā brīdī, kad Kirēnijas valdīja Sīrijā. Tad visi nogāja pierakstīties, katrs savā cilts pilsētā – Arī Jāzeps no Galilejas, no Nācerets pilsētas, nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu vārdā Bētlem, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, ka pierakstītos ar Mariju, savu sadarināto, kas bija grūta. Un tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt. Un, viņa, un viņai piedzima pirmdzimtais dēls, un viņi to ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas tajā mājoklī. Un gan bija ap to pašu vietu laukā. Tie nomodā būdam sargāja naktī savus lops, un tā kunga eņģels pie tiem piestājās, un tā kungas požums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģēlis uz tiem sacīja, nebīstieties, jo redz, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudiem, ļaudīm notiks, jo jums šodien pestītājs zimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Un to ņemieties par zīmi – Jūs atradīsiet bērnu autos ietīt un silē gulošu. Un piepeši tur pie eņģeļa bija debas pulku draudze. Tā slavēja Dievu un sacīja, gods Dievam augstībā un miers virs zemes. Pie cilvēkiem, pie kā Dievam labs prāts. Ja, ja mūsu tulkojumos nedaudz atšķiras, tad mums ieskatoties tur citos pārējos, mums būs skaidrāk redzams, ka uh, Ne tikai un cilvēkiem labs prāts, bet pie tā, pie tiem, pie kā Dievam labs prāts. Tad arī šeit redzam Jāzips ar Mariju savu sadarināto, kur bija stāvoklī no svētā gara. Tanī laikā gan viņi bija ļoti viena no retiem, kur tā domāja, kur tam ticēja, kur tam tiešām ticēja, jo pārējie domāja, ar viņiem kaut kas iespējams nav kārtībā. Jo ne, tā nav ikdiena tiešām, kad kāds paliek stāvoklī no svētā gara. Ja, mēs zinām, tā ir tikai unikāla situācija. Tas ir tikai vienreiz bijis. Tad, nu, lūk, viņi ir šeit ceļā uz Jāzep dzimto pilsētu Bētlem, lai arī pierakstītos kā visi. Un viņi arī visdrīzāk arī nojauš un saprot, kad, kad tur arī varētu Jēzus nākt pasaulē. Un tā arī notiek. Viņi nonāk Bētlemē, Jēzus piedzimst, un viņi beidzot redz bērnu vaigu vaigā. Viņi beidzot satiek Jēzu un viņi redz, kāds viņš ir, šis apsolījums. Un uh, mēs zinām, tur ir liels prieks. Un arī mēs būtībā līdzīgi, apstoties uz savām ikdienām, uz savām dzīvēm, mēs arī esam katrs savā dzīves ceļā. Piekritat, mēs visi dzīvojam savas dzīves, katrs pilnīgi savu, tomēr saistīti vienotā ticībā. Mēs esam saistīti vienotā ticībā, kā arī mēs reiz redzēsim Jēzu vajag vaigā. Piekrītat? Mūsu galmērķis, mūsu ticības galmērķis, kā arī mēs, nodzīvojot, noejot savu ceļu, mēs redzēsim Kristu vajag vaigā. Un tad mūsu prieks būs pilnīgs. Man atkal un atkal tā caur prātam iznāk doma par to, cik mēs esam dažādi, cik mūsu dzīves ceļi ir dažādi. Nu, tas, kas jums sēž blakus, lai tas arī būtu vīrs vai sieva vai, vai kāds tuvāks vai tālāks cilvēks, cik dažādi ir mūsu ikdiena. Tas, priekš manis tas tā paver to, ka Dievs, kā tas ir iespējams. Un tu pie katra no mums esi, pie katra savās dzīvē, savās gaitās, mūsu domās, mūsu darbos. Tas ir neaptveram. Mm, tas paver priekš manis tādu nu, ieskatu par to Dievu varenību. Ar visu to mēs esam miljoni, miljardi Un tomēr Dievs mūsu katra situācijā, katra dzīvē ir klāt. Droši vien, ka tālāk labāk nedomāt kādā brīdī, jo tad var uh, sākt, <laughs> sākt pa daudz palikt. Bet Dievs ir klāt, jā. Tātad ticībā mēs katrs ceram satikt mūsu glābēju Jēzu Kristu. Amen? Skaisti. Bet līdz tas notiks, mums vēl iespējams nedaudz jāpaciešās ja? jo šodien, šobrīd vēl tas nav noticis, tātad gaidām uz to. Un tā arī ir, bet šodien ļoti sakritīgi, arī kā Silards jau dal, dal, dalījās iesākumā, ka mēs kopā varētu apstīties ne tik daudz varbūt šajā pašā stāstā, bet par to, kas ir noticis, ko Jēzus paveic, kas izmainījās ar Jēzus ienākšanu šeit, pasaulē. Noteikti mēs varētu uzskaitīt vēl un vēl un vēl un vēl, Bet šodien kādas no tām lietām tikai pieminēsim. Un es aicinu, ka mēs to kopā varam izdarīt. Labi? Skaisti, dialogs veidojās, skaisti. Tātad pirmā no tām, ko es vēlos eh, pieminēt, ir kā vēl nekad iepriekš eh, tiek atklāta Dieva tēva mīlestība uz mums. Piedzimšana, ienākšana, šeit pasaulē esot, tiek atklāta tēva mīlestība kā vēl nekad. Mēs lasam Jāņa 3.16, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš atdeva savu vienpiedzimšo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet iegūt mūžīgo dzīvību. Tātad tik ļoti, ka šis ir tas augstākais, tas lielākais, kas vien ir iespējams. Tādā mērā Dieva mīlestība nekad nav mums atklāta bijusi. Tātad Jēzus ar to, ka viņš nāk Ar to, ka viņš pakļaujās, ar to, ka viņš piepild, mums atklāja tēvu kā vēl nekad. Otrs, ko es vēlos pieminēt, ar Jēzus atnākšanu tiek piepildīti raksti, tiek piepildīti pravietojumi. Vecā derība tiek nomainīta pret jaunu derību. Un uh, arī šeit mēs redzam, ka Jēzu viss tiek piepildīts. Un man vienmēr licies interesanti ir tās rakstietas. Kurš tad tās ir, kas saka? Kur, kurā vietā tad mēs lasām vecājā derībā un kur tas ir jaunā derībā? Un es gribu ātri tos pieminēt, jo šķiet, mēs lasām pārs, nu, lielākoties mēs lasām, kur derību mēs lasām? Jaunā derība vai vecā derība? Jaunā derība. Mēs palielinām lasām jaunā derību, piekrītat. Vienkāršāk. Nav tik daudz ciltsrakstu. Un tik daudz nebūvēja visu kādas ēkas un šķirstas un tā tālāk. Bet uh, mēs, es gribu, ka mēs ie, ielūkojamies tajā, kur, kur tas tiek pieminēts, jo tiešām tas stāv rakstīts, un viss ir piepildīts. Jo Jēzus arī saka, ka viss tiks piepildīts, līdz pēdējai rakstu zīmītei viss tiks piepildīts. Un šeit es vēlos pieminēt vienu no šīm rakstvietām. Jesais 7.4. Eh, ja jums ir kur pierakstīt, ļoti labi. Es pieņemu, ka jūs nu varbūt nepaspēsiet atvērt to. Tāpēc varbūt, ja jūs rakstat, fēni pierakstam, ja jūs eh, klausties, tad vienkārši jūs eh, dzirdēsiet, ka tur arī tā stāv rakstīts. Labi? Tātad, Jesais 7.14 stāv rakstīts. Tādēļ tas kungs pats jums dos zīmi. Redzi, jaunava kļūs grūta un zemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Immanuels. Un savukārt jaunā derība uzreiz runā par, par to pašu Mateja evaņģēlijā 1, 22, 23, Mateja 1, 22, 23, bet viss tas ir noticis, lai piepildītos, ko tas kungs runājis caur pravieša muti, sacīdams – redzi, jaunava būs grūta un dzemdēs dēlu, un viņu vārdu sauks Imanuels, tulkojumā Dievs ar mums. Tātad šis pravietis, ko paslināja, tas ir piepildījies, lai arī pagāja daudz gadu. Ja? Es neminēšu skaitli, kā vakar mēs minējām, bet e, ir pagājis jau laiks, un tas ir piepildījies. Tātad nākamā lieta Iesaijas 53, 7 un 9 pāns, Iesaijas 53, 7 un 9 pāns, kur, kur sacīs šādi, Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padeva, padevās un neadarīja savu muti kā jērs, ko ved nokaušanai, un kā avs, kas paliek klusa savu cirpēju priekšā. Tā viņš apklusa un neadarīja savu muti, kā arī devītais pāns, kuru kapu viņam ierādīja ar bezdieviem, bet savā nāvē viņš bija ar bagāto. Kaut gan nekādu netaisnību viņš nebija darījis un viltus nebija viņa mutē. Tas ir, ko Jesaja pasludina Un šeit, ko viņš pravieto, un šeit jaunā darī pretī Marka evaņģēlijas, abas divas eh, rakstvietas, un šeit ir rakstīts, bet Jēzus neatbildēja vairāk nekā. Jēzus neatbildēja vairāk nekā, tā ka Pilāts brīnījās. Kā arī otra rakstvieta, un tas Sīmanis no Kirēnas nopircis smalku audeklu, Jēzus noņēma un ietina tajā audeklā un ielika viņu kapā, kas klintī bija cirsts, un akmeni pievēl pie kapa durvīm. Ja, tā tad par, par to, kas notika Jēzus arī pēc nāves uzreiz. Un tālāk mēs lasām eh, no psalmiem no 22. 19. pāns. Viņi dala manas drēbes savā starpā un par manu apģērbu viņi met kauliņus. Un jaunad arī par to stāsti Jāņa evaņģēlijā, bet karēvi piesituši Jēzu pie krusta, ņēma viņa drēbes sadalītās četrās daļās, katram karēvim pa daļai. Tāpat tie paņēma viņas svārkus. Svārka nebija šūta, bet izaust viscaur no viena gabala. Tad tie sacīja cits citam, tos nesadalīsim, bet metīsim par tiem kauliņus, kam tie piederēs. Tā piepilnījās raksti, tie manas drēbes izdalījuši savā starpā un par manu apģērbu metuši kauliņus. Tā darīja kareivji. Un tad vēl tikai divas rakstvietiņas, ko es arī vēlos pieminēt no tā paša. Psalms 69, 22, kurus stāv rakstīts šādi. Taisni otrādi – Viņi mani deva ēst žulti, un kas, kad es biju izslāpis, viņi mani dzirdīja ar etiķi. Un Mateja evaņģēlijas atklāja to pašu, tie viņam deva dzert etiķi, maisītu ar žulti, un kad viņš to nobaudīja, viņš negribēja to dzert. Un pēdējā no rakstietām ir šī no galtiešu 3.17. Bet es saku to, Dieva jau sen spēkā nāk šo gribas izpausmi, neatceļ bauslība, kas dota 430, 30 gadus vēlāk. Tā nevar iznīcināt apsolījumu. Tātad arī šeit piepildās Dieva apsolījums. Vecā derība visu, ko ir pasludinājis par Jēzus Kristu, tas viss ir piepildījies līdz pēdējiem. Un to, ko mēs lasām, kas vēl ir pasludināts par nākamām lietām, mums nav jābūt ne mazākam šaubām, ka Dievs to arī piepildīs līdz galam. Tātad viss, kas ir bijis, ir piepildīts, viss, kas ir pasludināts par nākotni, arī tas piepildīsies līdz galam. Tā ir. Tātad trešā lieta, ko vēlos pieminēt kopā. Jēzus sludina un Jēzus apliecina patiesību. Jēzus sludina un Jēzus apliecina patiesību. Un stāv rakstīts Marka evaņģēlijā, un viņš tiem saka, noejam citur tuvējos miestos – ka es tur arī sludinu. Jo tāpēc es esmu nācis, Jēzus saka, jo tāpēc es esmu nācis, lai sludinātu. Un ziniet, Jēzus sludināšana bija visprecīzākā. Viņš zināja tēvu, viņš zina joprojām tēvu, kā, kā vēl neviens. Kā tas nav iespējams mums pat zināt, jo šobrīd dzīvojot, esot ticībā, mēs redzam, kā miglaini, ja, kā spogulī, ne tieši vajag vaigā. Savukārt, Mateja evaņģēlis atklāja, ka visas lietas man ir mana tēva nodotas, Jēzus saka. Un neviens nepazīst dēlu kā vien tēvs, un neviens nepazīst dēlu kā vien dēls, un kam dēls to grib darīt zinām. Tātad Jēzus, kurš ir pie tā labās rokas, visprecīzāk mums var atklāt tēvu grib. Un mēs zinām, tas pats Mateja evaņģēlīs. Jēzus tiešā runa, ja šīs trīs nodaļas, Mateja 5, 6, 7, tik precīzi, tik tieši, bez liekulības, bez aplinkiem, jūs oģu dzimums, jūs ko vien vajag, viņš pasludina, viņš pasludina. Ja? Un eh, Jāņa evaņģēlijas 18.37 eh, savukārt mums saka, tad Pilāts viņam sacīja, tad tu tomēr esi ķēniņš? Jēzus atbildēja, tu pareizi saki, es esmu ķēniņš. Tāpēc es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību. Ik viens, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Ik viens, kas, dzird, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Atcerieties, Jēzus uzdod Pilātam jautājumu. Nevis Jēzus, bet otrā Pilāts uzdod Jēzum. Kas ir patiesība? Kas tad ir šī patiesība? Ja Pilāts būtu Jēzus sekotājs, tad viņš pirms tam jau būtu dzirdējis, kad Jēzus apliecina, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Jāņa evaņģēlijas 14.6 mums to atklāja. Tad nu šī Jēzus sludināšana, kas bija visprecīzākā, lai ievērojam, ka viņa atšķirās no mūsdienu sludināšanas. Vai esam tā iedomājušies? Visi, kas sludināja par Jēzu, visi teica, Jēzu viss tiks piepildīts. Visi, kas pēc Jēzus sludina, visi saka, Jēzu jau viss tika piepildīts. Bet Jēzus atnāk un šeit dzīvojot, viņš saka, manī, Jēzus vienīgais norāda uz sevi, manī viss ir piepildīts. Es esmu šis ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā viens ar mani viņš saka. Tātad, cik atšķirīgi, un tāpat laikā šī, šī vēsts jau paliek tā pati. Arī mēs šodien, kad apliecinām Jēzu par savu kungu un glābēju, kad mēs stāstam citiem par Dievu, arī mēs norādām uz Jēzu. To pašu dara svētais garš šodien mūsos katrā. Norādām uz Jēzu. Un kā tad bija šī galvenā doma? Kāpēc Jēzus sludināja? Kāpēc Dievs sūtīja savu dēlu? Kas notika? Ko viņš vēlējās pateikt? Jau no pasaules sākuma, jau no tā, ka Dievs, Dievam visdrīzāk bija šī doma radīt, es esmu pārliecināts, ka viņš vēlējās un radīja mūsu attiecībām attiecībām ar sevi un attiecībām vienam ar otru. Un arī šeit viņš jau redzēja, viņš jau zināja, cik tālu mēs atkal mēs esam nogrimuši, cik tālu cilvēks ir aizgājis no viņa, un ka šis ir tas ceļš, kā mēs varam atjaunot tuvas un personīgas attiecības ar viņu, ar debes tēvu. Tāpēc arī šeit es ticu, ka tā sirds deg par to, lai cilvēki atgriežas pie savu radītāju, ka viņi atjauno savus personīgas attiecības ar tēvu. Un Jēzus brīdiņ, un Jēzus brīdiņ, Atminieties to rakstiet, kur, eh, kur kāda pienāk pie Jēzus un saka eh, par šiem gali, galiliešiem, kuru asins tik sajaukts ar, ar viņu upuriem, kā arī par to zilo stoni, kurš nosit 18. Un Jēzus saka, ja jūs neatgriezīsieties, jūs tāpat ņemsiet galvu. Nav starpības starp viņiem un tiem, kur neatgriežās. Viņi tāpat ies bojā. Jēzus brīdina. Bet viņam jau nav sirds par, par tiesu. Viņam ir par cilvēku, par, lai ik viens tik glābts, lai ik viens nāk pie tēva. Tātad šeit es nonākam kopā pie nākamā, ko vēlos pieminēt, un tas ir, viņš atnāca izglābt grēcinieks. Slavu Dievam! Mani, tevi, ikvienu no mums, ikvienu, kas piesauc to kungu ar skaidru sirdi, viņš izglābi. Viņš ir atnācis, lai izglābi grēciniekus. Tādas emocijas es dzirdu šobrīd. Uh, Vismaz manā sirdī viņas ir, vismaz, <laughs> jā, Dievs ir izglābis mani un tevi, ikvienu. Jēzus ienāca pasaulē. Jēzus piepildīja tā prātu. Viņš ir tas ceļš, šis priekškars ir pārauts. Mums ir pieeja, brīva pieeja tēva priekšā. Slavu Dievam, mēs esam izglābti, mēs esam izglābti. Pirmā Timotejam, tas ir paties un pilnā mērā dzīstams vārds, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus. Tātad mēs, grēcinieki, varam būt priecīgi, jo viņš mūs ir izglābis. Viņš ir nācis mūs izglābis. Svētki, par ko tad mums ir šie svētki? Mēs pēc tam nevarēsim nevienam teikt, nu, par ko ir svētki. Jēzus piedzima. Ā, nu, forši, ka viņš piedzima. Daudz piedzims šodien. Bet Jēzus paveic tādas lietas. Tas nav tāpat. Kas tad nu notiek, kad cilvēks sirds uh, tiek atgriezts pie tēva? Kas notiek? Jāņa 8, 44, Jāņa Evaņģēlijas 8.44. Uh, jūs esat no savu tēvu vēlna un jums gribas piepildīt savu tēvu kārības. Viņš no paša sākuma ir bijis slepkav un nestāv patiesībā, jo patiesības nav viņā. Melus runādams, viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un mel tēvs. Tātad melis mel tēvs, mēs lasām, ka viņš melo, ka viņš slepko, viņš pieviļ tautas, atklāsums grāmatu to saka, un tas iet pieviļ tautas, Viņš iet, lai pieviltu veselas tautas. Tāds ir viņa mērķis. Un eh, lai arī viņš dara tādas pilnīgi pretējas lietas, mums savu uzmanību un mums visu savu, savu, savu spēku vajadzētu koncentrēt varbūt uz to nevis, lai pazītu tik daudz viņu, kā pazītu tēvu. Kā mēs varam zināt, kas ir melns, ja mēs zināsim, kas ir balts? Ja mēs iepazīsim tēvu, mūs nepievils. Ja mēs zināsim tēvu, ja mēs zināsim Dievu vārdu, tēva gribu šeit pilnīgi, kas mums ir atklāts caur Dievu vārdu, caur Bībeli, mēs netiksim pievilt. Piekrītat? Mūs, mums nesamelos, mūs neaizvilinās, mūs nenokaus. Tā tad vērsīsim savus prātus uz Dievu vārdu. Tad arī mēs spēsim atšķirt, kas ir – no Dieva un kas nav no viņa. Jo 1. Jāņa 3.8 1. Jāņa 3.8 saka, kas dara grēku ir no vēlna, jo vēlns grēku no sākuma. Tādēļ Dieva dēls atnācis, lai viņš iznīcinātu vēlna darbus. Tādēļ viņš atnāca, lai iznīcinātu vēlna darbus. Grēks mūs šķir no tēva. Grēks mūs šķir no tēva. Un eh, savukārt Gan Jēzus tajā laikā, gan svētais gars šodien katru dienu norādot arī uz grēku mūsos, liekot mūsu sirdsapziņai būt dzīvai un nojaušot, kas nav pareizi, kas ir jāmaina, viņš ne aiz pārmetumu, bet aiz tā, ka viņš vēlas, lai nekas nav starp mums un tēvu, kas mūs šķirt no viņa. Tātad, lai arī sātans centās kaut ko izdarīt, Jēzus Kristus ir viņus sadragājis, viņš viņus satriecis. 1. mūzes grāmata 3.15 stāv rakstīts, un es celšu ienaidu starp tevi, čūsku un sievu, starp tavu dzimumu un sievu dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Un pavisam skaisti no Jēzus, ko Jēzus saka, ir evaņģēlējā stāv rakstīts, redziet, es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām, skorpioniem un katram ienaidnieku spēkam un viss tas jums nekā nekaitēs. Viņš mums ir devis, Jēzus Kristus mums ir devis spēku, staigāt pāri katram varām, katram pretspēkam, nostāties pretī. Un ne tikai stāvēt, bet arī uzvarēt. Jēzus Kristus. Un vēl kāds no punktiem, ko kopā vēlamies, varam, varam apstīties, ir Jāņa evaņģēlijas 10.10. 10. Zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, Jēzus saka, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Labklājības evaņģēlijas ir taču. Piekritat? Labklājības evaņģēlijas. Kurš tā, ka nav labklājības evaņģēlija? Matīs. <laughs> labklājības evaņģēlijas ir ir tikai ne miesai, bet dvēselē. Piekrītat? Amen. Jēzus saka, es esmu nāc, lai tiem būtu dzīvība. Lai tiem būtu dzīvība. Jāņa evaņģēlijas 4, 14 līdz 15. Jāņa evaņģēlijas 4, 14 līdz 15. Jā, pēdējais no evaņģēliem. Bet kas dzers no tā ūdens, ko es tam došu, tam mūžam vairs neslāps. Bet ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas vērt mūžīgai dzīvībai. Tātad mūžīgai dzīvībai, mūsos katrā ir šis avots dots, lai tas vērt mūžīgai dzīvībai. Jēzus dod mums šo dzīvību. Jo vai taču šeit Jēzus runā par ūdeni? Netaču. Un 1. Jāņa 5.12 vēl laikam vairs skaidrāt nevar pateikt to. Un 1. Jāņa 5.12. stāv rakstīts šādi. Kam dēls ir, tam ir dzīvība. Kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. Tātad ticība mums sagādā mūžīgu dzīvību. Un Jēzus Kristus mums to dod. Jēzus Kristus mums to dod. Ticība tagad sagādā mums mūžīgo dzīvību pēc tam ticība tagad mums sagādā mūžīgo dzīvi pēc tam. Un Jēzus saka, es esmu atnācis, lai tiem būtu dzīvība, lai tiem būtu pārpilnība. Ziniet, jau tajā laikā, arī lasot vēstules, mēs, mēs lasam, kad Jēzus sekotā jau zināja, kā, kā viens no piemēriem bija šis novēlējums, um, kur, kur pā, man šķiet Pāvils raksta, ka es novēlu tev tādu labklājību, kāda jau ir tavai dvēselē. Ja? Mīļais, es tev novēlu visās lietās tādu labklājību un veselību, kāda jau ir tavai dvēselē. Viņi, viņi runā šeit par šo dvēseles, par šo garīgo, par šo, par šo labklājību, par to pilnību, ko sniedz dzīve ar Kristu. Un nevelt, jo Kristus jau arī saka, es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Amen? Piekrītat? Jā, jā, sakiet jā. Lieliski, amen. Un tad pēdējais, pēdējais, ko es vēlos, ka mēs kopā apskatām, uh, ir um, kolosiešu vēstule 1 no 11 līdz 14 pantām. kolosiešiem 1, 11 līdz 14. Bet viņš savā godības varenībā jūs bagāti apveltīs ar spēku būt izturīgiem un pacietīgiem. Un jūs ar prieku pateiksities tēvam, kas jūs darīs cienīgus, dabūt svē, savu tiesu pie svētajo mantojuma gaismā. Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas. Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas. Šeit dzīvojot, mēs jau varam būt droši. Viņš jau ir mūs izrāvis no tumsības varas un pārcēlis savu mīļā dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana. Mēs, kā viņa bērni, tiekam pārcelti Dieva valstībā. Jēzus dēļ mēs arī kļūstam par šiem līdzmantiniekiem, jo pirmā Pētera vēstule 2, 9, 10 mums vēlreiz to apliecina. 1. Pētera 2, 9, 10. Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, dieva īpašums. Kāpēc? Un šeit turpinājums ir, lai jūs paustu lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Jūs, jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad dieva tauta, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti. Izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, dieva īpašums, pārcelti no šīs tumsības izraut, pārcelti dievu valstībā – Un šeit stāv rakstīts, lai jūs paustu. Šie svētki ir lielisks iemesls, lai mēs paustu. Ja mums šodien ir iespēja, mums prasa, kas tad ir šie svētki? Lai mēs paustu. Katrs no mums ik viens. Un nevis jau mums paprasa, nu kas tad bija šī Kristus piedzimšana? Bet kad ir runa, kad mēs meklētu, kad mēs meklētu šo, šo iespēju pasludināt šo vēstu, Šī ir lieliska iespēja. Pasaule runā par dažādām lietām. Saules griežiem un kas vēl nedarās. Bet mums ir iespēja apliecināt, lai mēs paustu, ka Jēzus ir izdarījis šīs. Kas ir paveikts ar to, ka Jēzus ienāca? Un tāpat ir Jēzus pavēle. Kā tēvs man sūtīs, tā es jūs sūtu. Paties, paties, es jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru, un vēl lielāks par tiem darīs, jo es noem pie tēva. Tātad šie svētki, lai mums ir par iedrošinājumu, atvērt savus mutus un apliecināt, ko tad Jēzus izdarīja, kas tika paveikts. Jēzum ienākot šai pasaulē. Kāpēc mēs svinam šo svētkus? Tā kā Silards jau pieminēja sākumā, netik daudz par to, ka viņi ir krāšņi vai ka kaut kāds notikums bija. Šeit ir runa par mūžību. Mēs esam pārcelti no šīs tumsības valsts Dieva valstībā. Mēs esam izraut no tā. Mums ir piedots, kā mēs lasījām. Mēs esam piedzīvojuši tēvu mīlestību, kā vēl nekad. Tā ir atklāts ar Jēzu. Jēzus piepildīja rakstu, un mēs varam būt droši, ka raksts tiks piepildīt līdz galam. Jēzus sludināja, un Jēzus apliecināja patiesību. Viņš saka, mēs tā padarīsim. Viņš atnāca izglābt grēciniekus, evaņģēlijas. Viņš atnāca izglābt mani un tevi un ikvienu, kas piesauc to kungu. Ikvienu. Viņš ir atnācis izzārdīt sātana darbus. Viņš, viņa spēkā tas mums ir iespējams. Ka varam staigāt pār čūskām un skorpioniem un katrā ienaidnieku spēkam. Un viss tas jums nekā nekaitēs. Mums ir viņā dota dzīvība, un dzīvības pārpilnība. Tas ir tās lietas, ko mēs varam tikai tā. Kas tad ir Ziemassvētki? Par ko tad ir runa šais svētkos? Mums kā ticīgiem, kā viņa izglābtiem, mums ir jāpliecina tas. Un tā ir lieliska iespēja. Tāpēc neklusēsim. Mēs esam pārcelt viņu valstībā. apņemšanās. Katru gadu kāds kaut ko apņemās. Piekrītat? Kurš no jums apņemās kaut ko? Es arī esmu apņēmies. Ik pa gadam, ik pa laikam kaut ko apņemties. Nu, tā, bet parasti tas notiek kaut kā, nu, 1. janvārs došana, jā? Ja? Gada beigas pašas ar jauno gadu, o, tagad es, jā, kais, līdz galam. Mēs patiesībā varētu arī apņemties ātrāk un apņemties ātrāk, lai paustu, ko tas kungs ir izdarījis. Un dzīvot pat ar tādu apziņu ne tikai, ja būs nu iespēja, ja man kaut, nu kāds galīgi uzmāksies ar to jautājumu, tad es atbildēšu. Bet, bet dzīvot ar to vēlmi, meklēt šīs iespējas. Piecelties dienā, sāk dienu, Dievs, es lūdzu, ka es šodien kādam varu pastāstīt par Tev. Šī ir svēta, šis ir svētku laiks. Šis ir tas laiks, kad es varu pasludināt evaņģēliju. Šis ir tas laiks, kad es varu pateikt, ko Jēzus ir izdarījis. Par ko tad ir šie svētki? Un tā apņemšanās ir ļoti laba, teicam, lai Dievs do, ka mums arī tā izdodas. Lai Dievs do, ka mēs tiešām neklusējam, bet kā stāv rakstīts, lai mēs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tums savu brīn, savā brīnišķīgajā gaismā. Jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēlot, bet tagad esat apžēloti. Skaisti, jā? Ja? Šie svētki ir, svētki ir skaisti tie varbūt mums par ļoti labu iemeslu, lai pasludinātu evaņģēliju. Jēzus, Kristus, ceļš, patiesība un dzīvība. Esiet iedošanāti, esiet svētīti, aizlūksim, vēl arī būs kāda dziesma un ja um, Dievs tiešām mums uh, atver sirdis, atver mutis, ka mēs paužam tā varanos darbus, kas mūs ir aicinājis. Jā. Lūksim. Debes tēvs, paldies Tev, kungs. Paldies, ka šie svētki nav tikai tāpat, kungs, kaut, kaut kas, ko mēs atminamies, kungs, kas būtu noticis un kas būtu palicis grāmatās vai vēsturē. Debes tēvs, bet paldies, ka viss, kungs, ko Tu esi teicis, tas ir līdz šim piepildījies un arī piepildīsies līdz galam. Tēvs, mēs arī šodien, kungs, ar pateicību nākam Tavā priekšā. Kungs, ar prieku, kungs, par to, ka Tu esi visu paveicis ka Jēzu Kristu mums ir šī dzīvība un pārpilnība, kungs, jo nav jau citu ceļu. Debes tās, paldies, ka tu mums to esi atklājis. Dievs, paldies, ka tavu mīlestība ir izpaudusies, kā vēl nekad iepriekš, kungs, caur tavu dēlu Jēzu Kristu. Kungs, paldies par tavu mīlestību uz ikvienu no mums, debes tēvs. Kungs, paldies, ka tu esi piepildījis rakstus. Paldies, kungs, ka no šīs kalpības tēvs bauslībai tu mūs esi ieved savā žēlstībā, kungs, jo tu jau redzēji pirms tam, Kungs, jau tu jau to saki, kungs, ka pirms tam jau tu redzēji, ka tā nevedīs pie pilnības. Kungs, bet ka mums ir vajadzīga žēlstība, kungs. Ka mums ir vajadzīga piedošana, kungs. Un paldies, ka tu to atklāji savā dēlā Jēzu Kristu, debes tēvs. Paldies, Dievs, arī, ka tu mūs aicini, kungs, atvērt savus mutis, ka tu pat, kungs, mums saki, lai mēs to daram, ne tikai aicini, kungs, lai mēs tiešām pasludinam, kungs, un apliecinam patiesību. Jēzu, jo tu esi ceļš, patiesība un dzīvība. Kungs, paldies Tev par to. Debes Tēvs, paldies, ka Tu mūs esi izglābis. Paldies, Dievs, ka Tu mums visu esi piedevis. Kungs, paldies, ka mēs varam būt droši, Tēvs. Dievs, jo tā ir žēlstība, tā ir nepelnīta un tā ir no Tevis. Kungs, paldies Tev, Dievs, arī, ka Tu esi iznīcinājis visu sātana darbus. Kungs, ka Tavā spēkā mēs ne tikai pastāvam, bet uzvaram, stājamies pretī un uzvaram visu, kas mums nāk pretī Tēvs, kas būtu no ļaunā, Dievs. Dievs. Paldies, Jēs, ka Tevī, ka tikai Tavā spēkā tas ir iespējams. Paldies Tev par Tavu svēto garu, kungs. Paldies, ka mēs nekad nebūsim vieni, ka Tu aizstāvi. Svētais gars esi mūsos un ar mums katru dienu līdz pasaules galam. Paldies Tev. Paldies, svētais gars, ka Tu esi šeit. Paldies Tev, debes Tēvs. Paldies, ka Tu esi mums Jēzu arī Devs dzīvību un pārpilnību. Paldies, ka Tu mūs esi pārcēlis no tumsas gaismā. Kungs, ka Tu mūs esi sauc par savu īpašumu, kungs. Paldies Tev, debes Tēvs. Ka ne mēs paši, bet no Tevis, kungs, mēs to esam saņēmuši, Dievs. Tēvs, tad no nu arī lūdzam, kungs, ka šie svēti būtu lieliski tajā, ka mēs paužam, ko Tu esi izdarījis, kas ir paveikts, kungs. Tos varenos darbus, ko Tu esi darījis, kā arī mēs, kungs, kopā ar Tevi varam dzīvot tajos. Jā, visgods un pateicība Tev, Tēvs, Jēzus vārdā. Amen. Thank you.